Kao uvičajno, uvijek se osvrnemo na minule događaje koji su protekli od petka do petka, želeći da uvijek budemo u toku šta se oko nas dešava, kako bi povuke i poruke izvadili, kako bi se dobro orijentisali i kako bi bili oni koji su razumom obdareni koji kada čuju govor, onda najispravnije slijede. Povlače se poplove, stanje se polako stabilizira, humanitarna pomoć stiže sa svih strana i ovo je velika prilika za profetere da kao i uobičajno iskoriste ovu gužu i ovo vrijeme da se što bolje dunjalučki, dunjalučki plasiraju. Allah subhanahu wa ta'ala kaže ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ Bićete pitani za vodu i za datule. Bićete pitani za esvedan, znači za onoga što ima u izobilju, a to je voda i datule, a kamo li onda sve ostalo šta ljudi zloupotrebljavaju, Allah Đalešanu kaže innal mubeddirine kanu ihvane šejatin, a rasipnici su šeitanova braća. Pa jedni vjerovatno kao uobičajno koriste priliku da što više humanitarne pomoći pretvore u stvar biznisa, a oni koji dobiju humanitarnu pomoć vidimo kako se baš mubedirski odnose, rasitnički odnose prema toj pomoći, pa vidimo iz raznih slika i prilika da se pravi smetlište i ogromne gomile humanitarne pomoći gdje to narod baca. Pa šta je onda očekivati nakon ovoga, osim opet neka vid kazni ili potpuni helak da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Nakon poplava mora uvijek nešto biti aktuelno. Interesantno, dnevni lažov u prevodu, dnevni avaz, nije tio da slavo analizira takozvane vehabije i njihove vodeće ljude, pa takozvane, kako oni kažu, gdje je ko otišao, šta ko radi, jer u danima poplave to bi prošlo onako nezapaženo. Ali nakon toga, kad, su, kad smo sredili humanitarnu pomoć i kada smo pokušali da što više političkih pojena pobedemo, ostaje uvijek ona aktuelna tema kada hoćemo dobro dnevnu laž u prevodu dnevni java prodamo ili kada hoćemo da s nečega oči skrenemo i da ljudi o nekim drugim stvarima razmišljaju dok se ovamo druge stvari odrađivaju, pa je došao red, pošto sada nije više aktuelno govoriti o poplavama i humanitarnoj pomoći, došle su pozva ponovo takozvane vehabije na etapu. A mi iz prakse znamo, ako nas ostane mjesec dana na miru, to je onda keramet. A više od toga, onda se čudimo kako to opet da im nismo interesantni. Zato ova novina može se slobodno nazvati dnevni lažov. I ona jeste tako i hvala Allahu tabarake wa ta'ala čak u očima ljudi koji nisu plaho vezani za vjeru ova novina više nije nikakav bošnjački, a li vijesti list, nego ovo je čista novina koja radi ono što su radili sihrbazi u vremenu Sala i Selam ili pjesnici koji su lagali i petljali na kvadrat, ali kada se pojavio Kur'an, sam njihov govor je pao, pao u vodu. Pa vi se sjećate da je bila emisija 60 minuta i jako gledana i postao onaj bakir poznat. Međutim, Allah je ponizio. Pa federalna fuj televizija isto tako je dobila kontraefekat svojim napadima na istinu. Postala je lažna televizija i televizija koju pravi istinski Allahovi robovi preziru zato što plasira zlo i smutnju, pa vjerovatno će tako na historijskom smreću završiti i urednik, i vlasnik, i papirologija ove novine koja se dnevni lažov, dnevni lažov zove. Mi se borimo za istinu. Mi se borimo da budemo Allahovi robovi. A vi, pošto se borite za vlast, i gledate svim nedozvoljenim metodama na koga dođete, onda morate za tu svoju bolest nekoga drugog optužiti. I ovdje se još jednom potvrđiva da ovdje nisu isti aršini. Odu u Bošnjaci u mirovnu misiju, ginu u Afganistanu, ginu u Južnom Sudanu, ginu na drugim mjestima, ali to je zvanično. Čak dođe i rej Suleman i muftije vojne i civilne da takvu vojsku oberičete pod navodnim znacima i da je pošalju i da je pošalju da tamo negde vrši mirovnu misiju, to jeste da ne da muslimanima dijati. A opet, čudo svi čuda, otkud to dnevnom abazu baš briga, šta će biti sa Nusetom Imamovićem, Bilalom Bosnićem, mladićima koji žele da pomognu svoju vjeru i svoj din. Toliko je njima stalo do nas, vjerovatno kao do lanskog snijega. Ali se mora nešto, ono što je interesantno i zašto ljudi, i zašto ljudi žude, a to je, to je dokaz da se, da se želi istina prikazati u najružnijem svjetlu. Međutim, pali su sihrbazi, Allahu na seđdu, kada je Musa alaihissalatu salam bacio obični štab, nije to bio nikakav moderni štab, nije napravljen ni u dnevnom avazu, niti ovoj, niti onoj fabriki namještaja, običan jedan štab istine. Allah ga pita, oma tilke bi emirike, ja Musa, šta ti je to u desnoj ruci, o Musa, قال هي asaje etevakevu عليها wa بها على ala ghanemi. Ovo je običan štab s kojim ja se potpomažem i dohvaćam svojoj stoci list da brste. Pa ga je bacio Musa alaih selam i taj štab je progutao sve magije i sve čarolije koga su ona svita faraonska čuvajući faraonsku vlast bacala ljudima u oči i tako monopol držao Firavu nad ljudima, pa su svi pali na seždu. I to je dokaz da se Allahom svjetlo ne može ukinuti kada bi Brabončić i ostali stotinu lažni, lažovni i lažni novina koje se dnevni avas zovu imali. Pa molim Allaha tabareke wa ta'ala da svakoga ko pomaže istinu pomogne, a svakoga ko je skrenuo sa istine uputi i svakoga ko je za uputu da mu da uputu Allah subhanahu wa ta'ala, a da neprijatelje Islama ispletkaroše, kazni ili uputi Allahu je pravo jedno i drugo. Draga moja braćo, dok neke daje prozivaju šiitske daje na ovim prostorima, da javno izađu i kažu bez one njihove poznate tukije šta o poslaniku alaihissalatu wasalam, šta o Kur'anu, šta o Ebu Bekru i Omeru i ostalim ashabima misle da jasno predstave svoje vjerovanje na ovim prostorima i to mi pozdravljamo i molimo Allaha Đalešanuhu da što više bude daija koji pozivaju one koje su zabludi da izađu i svoju zabludu plasiraju da izbace ono što je u njihovim prsima. Dok ovo određene daje rade i mi im podršku dajemo, s druge strane, s druge strane, najburejc novokomponovani zamjenik Husejna Kavazovića, zvanično šiitski mezheb i šiitsku zabudu na ovim prostorima brani. Naime, ovih dana je bila neka ceremonija na kojoj se hvalio neprijatelj Islama koji se Homeini zove i tako se sočno o njemu govorilo, pogotovo s usta zamjenika, to jeste najburejsa, tako sočno da Haman Ha Homeini ima znači karakteristike poslanika, ali se vam samo objavu, samo objavu ne dobiva. Pa interesantno, interesantno, a mora ovako biti zato što mnogi imami i evo i najbure se iskazao i prekazao i svoje vjerovanje objelodanio, nose velike simpatije i ubjeđenja da je šiizam rješenje, da je to nešto što odgovara ovome vremenu i prostoru i da takvu revoluciju šiitsku i mi trebamo na ovim prostorima pozdraviti I tako islama imate onako samo simbolično, kao što je to slučaj, jel tako, kod sufija, a mi znamo da su mnoge hođe sufije, a sufije i šije se određići po vjerovanju, da nas Allah takvog vjerovanja sačuva. Pa ništa novo, onda samo očekivajte i pratite, neće se vjerovatno dugo zabaviti, a šije će jednu veliku kerbelu vjerovatno u Sarajevu praviti jer mora to tako, on će vjerovatno kazati, kada papa ima pravo da ima kipa u po Sarajeva, pa mi smo muslimani, mi smo vas pomogli i mi smo Alu Bejt iz poslanikove porodice, pa da ne bi bošnjaci morali ići na Kerbelu tamo, a Kerbela je po njihovom svatanju rednja od stotina hađeva, a mi već u Bosni imamo mali hađ. Pod navodnim znacima Ajvatovcu, e onda će se samo još ozvaničiti vjerovatno, kao što sam ja jedni dana u po Damaska čitao svojim očima kako su šije ministarstvo za hađ u po Damaska otvorili. Pa nas ne bi čudilo da i u Sarajevo osvane zgrada na kojoj piše ministarstvo za hađ, pa da se onda tavati oko neki drveća i kamenja pogosni, a bukava i kamenja i pećina ne pali, tako da šeita može svoj posao do kraja kvalitetno odrađivati. Draga moja braćo, evo još na sceni jednog velikog silnika, a to je Abdul Fatah Sisi, novi predsjednik Misra. Došao je, znamo kako je došao, dok se ovamo na drugim mjestima ruše tiranini. I čak i nevijenici učestvuju u tomi u Misru, to jeste Egiptu, se uspostavlja novi jedan Fir'aun. I onako interesantno za razmišljanje. Zašto baš ovo vrijeme i još to je čudnije od svega toga? Šta mislite, ko je prvi, ko je prvi pozdravio Sisjevo kandidiranje na, za predsjedničku stolicu i sada obznanjivanje da je on pobjednik na izborima? Vjerovatno mislite da je to predsjednik Amerike, ili predsjednik židova, ili nekakav komšija tu iz blizine, znate li ko je? To je Abdullah Saud, saudijski kralj, onaj koji nosi nadik, nadivak Hadimul Haramein, sluga dvaju harema. On se potrudio da prvi čestita pobjedu Sisiju na ovim predsjedničkim izborima. Zamislite samo kontradiktornosti. U Saudiji vlada šarijat. Baš za sirotinju, ako ne za krana, je za njegovu svitu. A u narodnom, u međunarodu, zaista vlada šarijat. I šarijetski sud je uspostavljen. I da takav jedan halifa, kako ga neki zovu, čestita silniku Firaunu 21. vremena vijeka da mu čestita to što je došao preko krvi i leševa na svoju, na svoju poziciju. La haula wala kuvvete illa billa. Ali mora neko biti, ne može krajina bez autonomaša i Fikreta Abdića, ne može Palestina bez Jasara Arafata i ostali izdajnika, ne može ni misl bez Firauna i Firauna koji će leđa židojima štititi jer je to najjači arabski narod, pa ako se vjeri vrati, onda židovima mjesta neće biti osim u Kabulistanima. Draga moja braćo, ovi dana smo isto tako očevici velike pobjede za islam. Naša braća talibani, koji polako metu preostatak ili ostatak američkog prisustva na tlu Afganistana, ovih dana je Allah dao da su da je njihova pobjeda bila prikazana u tom što su dali jednog američkog vojnika koji je bio zarobljen kod njih u zamjenu za pet šejhova koji su bili iz talibanskih redova mule, mule u Guantanamo. Ali ovdje je interesantna jedna činjenica, jedan moment. A to je, ovo je prava pobjeda. Prvo matematički jedan za pet. A nije ovo kraj pobjede. Sama pobjeda u tome da ljudi koji su napadnuti od čitava svijeta sada mogu da uvjetuju Amerikance. <clears throat> Pa šta mislite, ima li ovdje Allahove pomoći ili nema? Ako vas Allah pomogne, kada valim rekom, onda vam, ne, onda vam nema poraza, onda poražen ne možete biti, tako Allah kaže. I ne samo to, draga moja braćo, ovaj vojnik je novi Taliban. Ovaj vojnik nije više amerikanac po vjerovanju. On je sada musliman. I on odlazi sa afganistanskom odjećom u pol Amerike. Odjeća nije toliko bitna koliko je bitna njegova akida. I nije ovdje kraj. Njegov otac u Americi u po bijele kuće javno počinje svoj govor pred onim obavom i kaže Bismillahirrahmanirrahim i njegov otac Islam primio. Pa pogledajte, kada Allah pomogne, onda niko ne može biti poražen. S druge strane, naša braća u Iraku, evo čiste zadnje čoškiće jednog divnog grada koji se zove Samala. To je jedan bitan grad i dobro poznat kroz historiju. I vođa Muđahida je upravo iz tog grada. Volim Allaha tabareke wa ta'ala, da ih konstantno pomaže i da njihove vođe sačuva i da ostalima koji su zbunjeni oči otvori koga Allah pomaže, a koga Allah subhanahu wa ta'ala ne pomaže. S druge strane, draga moja braćo, evo idu nam lijepi dani. Ovim lijepim danima vi znate da sada teku velike pripreme za bosanske širkijate i bosanske novotarije. Sad će početi oni maršovi, sad će početi razne pećine i razna dovišta i ajvatovca je na programu i ostali širkijati i svake godine samo se broj zabuda povećava. I onda se mi pitamo otkud poklave, otkud katastrofa, otkud ovolika iskušenja, otkud ljudi toliko razočarani. Pa draga moja braćo, od širka, novotarija, grijeha i ostali zlodjela, duša ne može se nahraniti. I duša zadovoljstvo ne može osjetiti. Ona mora zločiti sebi drugi drugima na dunjalu učiniti. Pa molim Allaha te barake wa ta'ala da ovaj naš narod nakon ovih veliki dokaza, i jasni dokaza, dođe pameti te obe. Da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala da traži zadovoljstvo u pokornosti Allaha i njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem a da se okanu širkijata i novotarija jer je to ono sa čim se nema kuda na onaj svijet ako bi ljudi činili novotarije to je druga vjera to Allah nije propisao niti poslanik sallallahu alaihi ve sellem a ako širk počinu onda su i ono što su dobri dijela svojim rukama, jezicima i postupcima uprljali, da nas Allah te barake wa ta'ala sačuva širka, sačuva muotarija i da nas učini od istinski Allahovim wahida koji Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju muhlisina lehu din. Akulu kauli hada, wa stavfila li volekum, fa stavfiruhu, innahu kana rafara. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Danas ćemo u drugom dijelu hudbe progovoriti o jako velikom grijevu. Progovoriti o nečemu što danas je većina ljudi sebi uzela za pravo da se tim grijehom bavi. Govorit ćemo o šeitanskom Kur'anu. Nema mjesta, čak i u džamijama i oko džamija, najeđemo i slušamo šeitanog Kur'an. Interesantno, kako su kazali učenjaci Islama, šeitan ima svoj Kur'an. La hajda vola kuvata illa billa. I vidjet ćemo iz izlaganja da su zaista ljudi slijepi sedmenici, da su se odazvali u ovoj šeitanskoj pozivnici, ja vas pozivao, a vi se odazvali. I nećemo ući ni u školu, ni u bolnice, niti markete, niti bilo kakve ustanove, a da tamo šeitanski Koran se ne sluša. Pa zato i ovdje vidimo jedan veliki ibret da je Allah objavio Koran. Pa ili će se slušati Allahova riječ, Allahov govor, a to je nešto najljepše. I to je ona ono zbog čega nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio da Kur'an učimo i da po kur'anskim naredbama i principima živimo. Pa ako ljudi okrenu leđa Kur'anu, onda moraju mu šeitanski Kur'an slušati. I kada ljudima kažemo kako vam to uši ne probije, kako vam to ne dosadi, mi imamo jasne dokaze da je to opasno, da je taj Kur'an sebeb šeitanski, da je Allah subhanahu wa ta'ala pretvarao ljude u svine i majmune, da je na ljude kamenje spuštao, da je ljude u zemlju ugonio, da je strašni, strašni i velikim kaznama kažnjavao i da će tako biti do sudnjega dana i vidjet ćete da oni ljudi koji slušaju šeitanski Kur'an zaista već jednim dijelom liče na majmune i na svinje u svom pokretu, svojim skakanjima, igranjima i plesanjima, baš liče na ove dvije ružne životinje. A ne voli insan da ga neko zovne krmkom ili da ga neko zovne majmunom, ali je prozvao Resul sallallahu alaihi ve selleme svakoga krmkom i majmunom i prije njega Allah subhanahu wa ta'ala koji se s ovim haramom bavio. O čemu se, braćo, radi? Radi se o muzici. Danas ljudi na svakom čošku samo muziciraju. A narod koji pjeva i svira, njemu je kraj blizu. I ono svjetski je ovo svjetski. I zato kada pitamo ljude što to ne ugasite, zašto ja moram u marketu da kupujem u nekakvom ritmu, zašto moram ja da stalno budem napet kada negdje uđem, tamo nešto čandrkati. A kaže, mora se. Ako toga ne bi bilo kao bilo bi monotonija. Bila bi monotonija, pa se nešto mora dešavati. Šta to znači? Pa bila bi monotonija, pa bi ljudi počeli razmišljati. Pa bi rekli, otkud ja na ome svijetu? Otkud ja sad u bolnici? Otkud ja sad u iskušenjima? Šta se ovo sa mnom dešava? Aha, moram ja se Allahu vratiti. Moram ja Kur'an čitati. Moram ja se te ome patati. Pa bi ljudi počeli razmišljati. Međutim, kada nešto ono čandrka, a to što čandrka, to postiče čovjeka na strasti, na plakanje i rezanje vena i razmišljanje o nekoj praznoj ljubavi i razmišljanje koji prvi voz dolazi gdje, da se možemo pod njega baciti, gdje su najviši vozovi i dimnjaci, imali štrika kupiti, to je odraz šeitanskog Kur'ana i tako oni koji šeitanski Kur'an slušaju, tako završavaju. Draga moja braćo, muzika je zabranjena Kur'anom i sunnetom. Muzika je zabranjena koncensusom islamskih učenjaka. Muzika je nešto što ne odgovara ni insanu, ni hajvanu. Pa ćemo iz priloženog vidjeti da je to tako i molimo Allaha te bareke u ta'ala da nas to grijeha sačuva i da naš narod uputi da u Kur'anu uživa i da slušanjem Kur'ana razmišlja, a da ove šeitanske muzike i šeitanske sprave i instrumente što prije pobaca i slomi, tako su radili naši prvi muslimani i tako će biti do sudnjega dana. Imamo dokaz u suri Lukman gdje se jasno upozorava da je to šeitanska stvar i da je to Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Pa kaže uzvišeni u amine nasi me ještari lehu al hadithi li udilla an sabili Allahi bi gajri ilminu wa jettehidaha huzuva ulajke lehum adabu muhin. Kaže ima ljudi koji kupuju prazan govor, bezbjedan govor li udilla an sabili Allahi bi gajri ilm. Ima ljudi koji kupuju muziku i muzičke instrumente, prazan govor, li udilla an sabilillah Allah. I tako odračaju od Allahova puta bi gajne ilmimu, o jettehideha huzuva. I smijavaju se sa ovim, cirkuze sa tim instrumentima i onim što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. U lejke lehum adabu muhim, takve čeka bolna patnja kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan veliki tumač ili dvojca među najvećim tumačima Kur'ana, Ibn Mes'ud i Ibn Abbas kažu da je lehul hadif, da je to muzika. I ne samo to, tri puta se Ibn Mes'ud kune Allahom tebareke barake wa ta'ala i kaže Wallahi alladhi la ilaha illa huwa. Tako mi Allaha pored koga nema drugog Boga osim Allaha. Lehu al hadithi hu al ghina. Prazan govor je muzika. Ovo su braćo najbolji mu mufesiri. I kogod bude mimo ovih mufesira drugačije tumačio, taj slijedi ili svoje strasti, ili slijedi, ili slijedi šubuhate na osnovu koji se ne može nikako donijeti hukum. Rekao je Ibn Mes'ud, el ghinau yunbitul an-nifaqa kema yunbitul ma'u al-zar'a. Kaže Ibn Mes'ud, kaže zaista muzika, zaista muzika proizvodi nifaq, ili oplođava, ili natapa, ili priprema da dođe do nifaka, kao što voda daje da pokrene razno povrće i voće koje smo posadili. Kao što voda ima pozitivan utjecaj na biljku, tako muzika ima negativan odnos na čovjekovo srce, to jeste proizvodi kod čovjeka nifak. Pa ćete vidjeti da pjevači su najveći lažovi. Obmanili su, lažu i sebi drugima. I te stihove koje ispjevavaju, to je baš lehu al hadith. Prazan govor. I tebe sam sitka pamo, da boga se zapalila, sve znači sami sebe proklinju. Uzmi pušku pa ne ubi, samo se govori o smrti, samo se govori o veza, lezanju vena, samo se govori o skakanju s mostova, e to je lehu al hadith. To je prazan govor. A pun govor je Allahova knjiga koja čovjeka smiriva, koja čovjeka preporađa, koja čovjeka izvodi iz mraka na svjetlo, iz pjeskoba na prostranstvo, iz obožavanja nekoga drugog u obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato Ibnu Qajim se nadoveziva na ovaj tepsir, a ovako je protumačio Ibnu Ketir u svom poznatom je li tako, tefsiru, riječi Ibn Abbas i riječi Ibn Mes'uda, da je lehu al hadif, da je to zaista muzika, i kaže, nema sumnje da su oni najbolji poznavaoci tefsira. Oni su živjeli kada je Kur'an objavljivan. Njima je tumačio najbolji mufesir, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, i ovaj tefsir i ovo svatanje naš hukum, i mi po ovome moramo živjeti. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري فرسي بخاري أو صنع صحيحه od Ebi Malika el-Eš'arija da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao da je kunne min ummeti akvamun jestahillun el-hirre wal-harire wal-hamre wal-ma'azife kaže bit će u mom ummetu naroda ljudi koji će ohalaliti zinaluk svilu, alkohol i muzičke instrumente. I u dojnem dijelu hadisa se spominje će Allah subhanahu wa ta'ala žestoko takve kaziti da će takve u majmune i svinje pretvarati i da će takve i da će takve u zemlju ugoniti. Ako ti je od Imrana bin Husayna radijallahu ta'ala anhu rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fi hadhihi al-ummati qadhfun wa khasfun wa maskhun." Kaže, u ovome umetu će se dešavati tri velike katastrofe. A to je da će padati kamenje sa nebesa, da će ljudi propadati u zemlju i da će ljudi biti pometeni sa zemlji. Pa kale ređulom minan muslimine, meta dalike ja Rasulallah, pa jedan čovjek od muslimana upita, a kad će se to dešavati, o Allahu poslaniće? Kaže, ida vahretil kajnatu, wal ma'azifu, vašuridatil humru, kaže kada se pojavi razvrat, kada se pojave muzički instrumenti i kada se bude pio alkohol. Evo ovo se sve dešava. Nema kuće hama pred kojom nije kafanski ambijent. To je nekakav šator, to je nekakav šadrvan i tu se više ne pije piva ona od 250 ml, nego se kupuje od litre, kad zasjedne Boša da može se tu i prevrnuti, da ne ide podrugu, ko će mu je donijeti, jer ima čuku jedinog za prijatelja, nema više ni djece, pjan ne može ni roditi, niti ostati trudan. Pa ovo je već ono što imamo u svakodnevnici našemu i okruženju našem, da će Allah subhanahu wa ta'ala slati ove najžešće kazne. I onda se mi čudimo otkud klizišta. Otkud propadanja kuća u zemlju? Otkud padanja raznih kamenja? Allah daje led pa sve potuče. To je zbog toga što će ljudi se baviti ovim razratom, Pa zar ne primjećujete da su u našem okruženju sve golo? Naše tetiše, naše pratiše, naše komšince. Sve u gaćama. A sve su ko, ko bol hatme davale i kod, pored džamije ili u džamiju ulazile. I nažalost danas takve i u džamiju ulaze. I to je jednostavno mrtvim srcima postalo normalno da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Kako razumjeti? Neki će ljudi kazati, pa dje ćeš bolan tako kazati? Pa dje će harmonika biti isto piva i stomaklija i viski? Ne može to dvoje biti isto. Vidjet ćeš, dragi moj, ako pamet ima, i ako ti na srcu nije katanac, i ako nisi već u munafičkom džematu, vidjet ćeš da to ite kako je haram. Ne treba ti dalje tumačiti ako se od početka pratio, ali evo da ti pomognemo da sa takvim bolesnim srcem još bolje razumiješ. Prvo, draga moja braćo, u hadisu je kazao Resul sallallahu da će biti u ovom ummetu oni koji jeste ilun, koji ohalabljivaju, kaže, min ummeti, od mog ummeta će biti oni koji ohalabljivaju ove nabrojane stvari. Draga moja braća, oni to te vile. Pa zar vi ne kaže, ne čujete da ljudi kažu, ova, jeste alkohol je haram, ali ova je stomaklija, nije džaba nazvana stomaklijom, ona je dobra za stomak, piva je dobra za železo, konjak je dobro, dobar za tuču, Oni to tevire, tumače. Jer onaj koji im kazao da je svila halal, da je zinaluk halal, da su muzički instrumenti halal, on se ne bi zvao doga umeta. On bi s tim postao nevijeni, jer jedno od dijela koje čovjeka izvodi iz dina jeste da o harami ili o halali ono što je Allah oharamio. Pa da kaže šta fali nije haram zinaluk. To je nafaka, to što neki kažu. Takav je postao nevijednik u Allaha tabareke wa ta'ala. A ovi jeste ilune bi efu'alihim. Oni to svojim dijelima, oni šute i rade posao. Znači nisu halavili svojim jezicima. Pa je to jedan dokaz i otkud sad drugi dokaz, pogledajte. Nema čovjeka koji se islamu pripisiva da ne zna da je zinalu zabranio da ne zna da je svila muškacima zabranjena. A upravo u tom hadisu još to je to što kaže Sarajlije Beton, hadis je kod Buhari. oko čega nema spora osim da kažemo da šije ne znaju ko je Buharija i ne žele da znaju. Pa znači u istom kontekstu spomenuti zinalu i svila, muzički instrumenti, pa kako da jedno bude haram, a drugo da bude halal, to je za one koji razuma imaju i koji nisu, koji nisu, znači pamet, koji nisu pamet pogubili. Islamski učenjaci, draga moja braćo, su puno govorili o opasnosti ove, ove pojave. Pa primjer radi, kada je upitan ima Malik još u svoje doba, da neki ljudi kradom neke instrumente po medini prave šta on misli o njima. Kale innema jef'aluhu indena al fusad. Kaže, ako ima takvi, to su najgori među nama. Danas se muzičari zovu umjetnici. Ko što se futbaleri, znači zovu zmajevi. Zmaj od Bosne. Ošlo zmaj od Bosne da ganja šeitana u, u Brazil. Pa i ovoga su znači dali mu taj lijepi sad nadimak. La haula wa la kuvvata illa billah. Umjetni, muzički umjetni. muzička kultura. A tu ništa kulturno nema i normalno. Pa kaže ima mali, ako takvi ima, a to znači ili vlada o šarijat, da takvi nisu mogli kod džamije napraviti kolo, ko što danas muslimani prave na otvorenjima i zatvorenjima džamija, Cirkus. I onda kažu, ošla džamija u džiđuke. Ošla džamija sva u zemlju. Pa kako neće, kada je pitanje kako je džamija napravljena. Jel, od halala i od harama. I ko je tu došao sada? A vi znate da se hoće legalizirati muzika. Upališ radio bir i on stvarno bude nekoliko minuta radio bir. Uči Kur'an, nešto korisno, ali nakon toga odjednom radio šar. Odma muzika. Imamo mi svoju baštinu, imamo mi klošara Dinu Medlina, imamo mi čorovog Harda Bešlića, imamo mi umrlog Sapeta Isovića, koji nije umro za ljude. I to je bosanska baština. Vino piju Age Sarajlije. Ide mudu mu, mujo za patom i zamandali vrata. I to je moralno, to je otpjevano na ovim prostorima. La haure wa la kuvete illa billah. Zato to su najgora stvorenja, kako kaže imam i mali. A imam Ahmed kaže isto tako lijepe riječi. En bilahu yubitu en nifata fil kulub. Kaže, muzika proizvodi lice mjesto u srcu. I zato ćeš naći da su pjevači i ti muzičari najveći lažovi. I Allah im nije dao beričeta ni u njihovom izgledu, ni u njihovom imetku, ni u njihovom porodu. Svaki voda čuku i sa njim nađe zajedničku. A nema ni poroda, ni tako ima, možda mu se pripisiva da je njegovo. Samo Allah zna čije je to. Pa je to jedna od posebnih, najgorijih klasa ljudi u našim redovima, koji su jedni od najvećih razvratnika i najvećih sebeba da naš narod ne uzima za Kur'an. I danas kada vidimo da neko uči Kur'an, kažemo ko je umro. Zato što ispada da je Kur'an za mrtve, a Šemsa Suljaković i ostala Bagra i šeitani, oni su za živi. Pa ćemo vidjeti ljude koji su gotovi umrijeti, oni pjevaju. Kaš, kao što kaže onaj, ne piva se meni što se meni pjeva, nego se meni pjeva da tu tugu kao sakrije. Umire odluke, praznina, lehu al hadith, prazna prsa, nema u njima ništa, ne može se ti od te budaleštine napuniti, osim da podivljaš, pa da već prije nego te Allah kazni već na majmune i na svine debelo ličiš. Najžešći po ovom pitanju, interesantno, draga moja braćo, znate koji je mezer? Hanefijski. Allahu akbar. Upravo onaj mezheb za koga se drže bošnjaci. A malo koja kuća da harmoniku nema, malo koja kuća da tamburu nema, malo koja kuća da druge nekakve instrumente nema, trube i ostalo. Ebu Hanifa, draga moja braća, sa svojim učenjacima i učenicima bio je najstrožiji. Čak je zabranjivao i bubanj. Zato što kaže da bubanje, igranje, lupanje podgrijava strast. I vidjeli ste ko je išao na perušače i na komušače. Čim se malo zasvira kako se ostavljaju kukuluzi i kako se skače na noge, tako i u kafanama i onda ljudi se pobiju na kraju. Strasti se bude, želja za ženama, želja za strastima. Jedni plaču, jedni se smiju, niko normalno ne djeluje. Pa je Ebu Hanifa čak postavio šart da onaj ko ima muzički instrument u svojoj kući ili na bilo koji način ne sklanja to, da ne može svjedokiti. Ne može svjedokiti. Treba posvjedočiti nešto na sudu kod Kadije. Dođe neko i kaže, Kadija da znaš, ova ima harmoniku, ona ima frulu, ona je svira u tom, u toj grupi, ona je pogledalio sa onom tamo grupom, ne može svjedok u islamskom društvu biti. Nego se, nego se svjedočenje ne priznaje. Zašto? Pa kad se vratimo na definicije ovih prijašnjih imama, šta kažu? Da muzika proizvodi nifak, licemjestvo i da je to obraćanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Kaže Zaid ibn Walid, iyakum al-ghina fa innahu yanqusu al-hayah. Kaže čuvajte se čuvajte se muzike jer kaže muzika uništava stil. I zaista je tako. Vidite kakvi hodaju muzičari. I našto liče oni koji muziku sviraju i koji se muzikom bave. Otkud ove sada šeitanske frizure? Otkud ovakvi kostimi tako skromni na ženama koji se islamu pripisivaju? Pa vidjela od pjevačice, vidjela od Dragane Mirković koja više i ceca Veličković prodaju svojih CD-eva muslimankama koji su trebali biti poklane, nego što ih sluša njihova tamo bagra. I ne možeš naći mjesta u tim domovima nekulture i u diskotekama, a vidimo šta proizvode diskoteke. Dođe frajer i unese bombu i baci unutra. Zamislite da je ovaj bandit imao tri dlake brade. Zamislite slučajno da je nekada zalutao među nas kako bi dnevni lažov o tome pisao, kako ga je neki imam iz Bužima ili nekog drugog mjesta u kafanu poslao da izvrši teroristički akt i baci bombu. Al kada baci bombu Jalijaš ili Amerikanac ili neko drugi, onda kažu Međinun po Budaliju. I znamo kada je otprije bio Budala, ali sad mu se bolest povećala. La haula wa la kuvata illa billah. I za kraj, draga moja braćo, nismo ni mi lišeni ovoga. Ako ne slušamo klasičnu muziku, smatrajući da je to strogo zabranjeno i da je to veliki grijeh, onda tražimo i mi često, i nama je šetan prišao sa druge strane, a to je samo da nekakve ilahije slušamo. Pa ćemo naći sana, zna arapske ilahije baš onako kako ide, a u arapskim ilahijama često se koriste riječi iz narodnog jezika koje nisu gramatika i sve on to tako zapamtio. Kažeš mu, gdje otvori Koran, gdje nam prouči bar ili fran mim, kaže, ne znam ja harfove, nemam ja vremena, znaš, ja imam obaveza, pa jeste, mora on da. Slušaj, Ilahije puno. Ilahije, draga moja braša, kako su kazali islamski učenjaci, su poput soli. Zamisli da ti žena ili majka u čorbu odmah gruhne jednu kilu one soli stuzli bil se ta čorba mogla jesti, na što bi ona naličila? E tako je tvoj odnos ako ti si čitav dan sa ilahijama, a nema na prvom mjestu Kur'ana u tvome životu. A pogotovo da ne govorimo o ilahijama ili vjerskim pjesmama kako ih zovu, u kojima ima grijeha, u kojima ima širkijata, u kojima ima miješanja muškaraca i žena, uvedu hod, neku noć prolazim pored džanije i ne znam šta se dešava. Vidim nešto popaljene džanije. Čovjek u dragu kada vidi da nije mrak i tama, hajde možda se ljudi pameti došli. Kad ja pogleda u kalendar, kad ono noć Israj u mirađ, pa se to mora obilježiti i tu pobožne cure pod navodnim znacima u svojoj najzabodljivijoj odjeći koja se naziva hijab pod navodnim znacima, moraju u mihrabu sjediti, a onda će hođe i hađe imati fino da uživaju, da te mlade djevojke mjere od glave do pete, da se naslađivaju, a to je sve jednako, pod navodnim znacima, Allahu se približavamo. La haule wa la kuvvete illa billah, la haule wa la kuvvete illa billah, la haule wa la kuvvete illa billah, ovo je naše stanje, a volio bi da nisam u pravu. I na kraju, draga moja braćo, Kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, riječi Allaha dželešanuhu, wa kala rasulu ya rabbi, inne qavmi tehadu hada al-Qur'an mahjura. Pa kaže poslanik ko gospodaru, moj narod ovaj Kur'an izbjegava. Znači, ako čovjeku Kur'an ne bude na prvom mjestu, ako ne bude počinjao Kur'an da uči ana el lejlu, ana el nehar, danoročno, ako mu ne bude dan počinjao sa Kur'anom, ako ne bude živio po Kur'anu, taj će ga Kur'an proklinjati, taj će Kur'an biti dokaz proti njega na sudnjeme danu. Danas imamo hafiza s kojima će džehende biti potpaljen, ako te obe ne dođu. Imamo tri hafiza koji odlično znaju da, su, da pjevaju, čak neki od njih planiraju da počnu da Kur'an uz muziku uči. Ako to počnu, po konsensusu islamskih učenjaka, postaju nevijednici, otpadnici od vjere, a mimo toga što se fuziraju i lahije uz muziku pjevaju, veliki grije Allahu subhanahu wa ta'ala čine i satim Allahu srčbu izazivaju i mogu biti kažnjeni, neki su već na dunjalu kažnjeni, pa su i bez očiju i bez ruku ostali, ali pameti pored toga nisu došli. Pa molim Allaha tabareke wa ta'ala da budemo ehlul Kur'an, da uživamo i da svoje duše Kur'anom naslađujemo da po kuranskim principima živimo, a da ponekad na posebnim monasebatima, svadbama i lijepim opuštajima i po koju, jel tako, pjesmu zapivamo u kojoj grija nema, neće onda biti smetnje, onda će to biti baš onoliko soli koliko je potrebno da čorba ukusna i prijatna bude.